מי כמוך ואין כמוך, מי דומה לך ואין דומה לך. אודה שמך אדוני כי פדית אותי, אבי עידות מיני כרם קדמותי, אומר לאדוני מחסי ומצודתי, אלוהי אבטח בו, בפי אף האר שם אל ורוממנו. בשפתיה ספר מה נורא מעשהו, בצילו אחסק ימגנו, לכל החוסים בו. גמול עלי טובות אלוהי הרוחות, גודל מעשיו אכביר בשיר ושבחות. כתוב חזון ובאר על הלוחות, למען ירוץ קורבו. דברי נפלאותיה להגיד וישמיעם, אשר שמענו ונדעם, כי חסידיו יפלתם, מרשעים ויושיעם כי חסובו, הגיתי בכל פעלך בשיר ענני כי עשיתי פלא בימי חשמונאי, זה היום עשה אדוני. נגי הילה ונשמח עברו, ויהי בימי אנטיוכוס, מלך ותפסרו כל שר ודוכוס, שאנן לו הוא רק מכלי אל כוס, על כן העמד דמו בו, זדון ליבו השיאו לכבוש מדינות, ולהחריב החלים מלכים בארמנות. ויבן הוא משנהו הרי נשכנות, שב עמלו בעוניו בו, חשב מחשבת רעה ברעיוניו, ולעלות לירושלים שם פניו, והוא באמצע מלכותו ושניו, בשלושה ועשרים בו. תמי שפתיים אמר לעמו, הן עם לבדד ישכון בישמו. דתו שונה מדתנו ולחמנו מלחמו, וכל ההרע לא יאכל בו, ידנו תכבד לכל עניים, לכו ונכחידם מארץ חיים, כי אתה היו בגויים, כי אין חפץ בו. כאויב המרצרים מכניעי, לבטל מני מצוותי שומרי צלעי, ראש חודש ומילאו ויום השביעי, שבת לא יהיה בו. לעשות גזירתו קמו עמו כאיש אחד, וישלח עמם את משנהו מיוחד, על אדוני ועל משיחו נוסדו יחד, אין עייף ואין כושל בו, מלאים חימה עזה באו למלחמה, ויעשו בים ארוני נקמה עצומה, ויבנו תוק מתשח אדוני במה. הר ציון זה שכנת בו, נטע אל אל ידו עורב וזרזיר, וחש להקריב על הבמה חזיר, במקום נאמר טמא להזיר, וכל מום לא יהיה בו, צוהו פר בשבטי ישראל מעשה הרע, וכל השומע סגור ליבו יקרא. וישמע יוחנן בן מתתיה מזרע אהרון אשר בחר בו עשה החרב שתי זרתות בתרמית וחשב אויבי אדוני להצמית והיעץ תחבולות אולי הוא ימית את הרו הוצח בפי גובהו פתח ירושלים דפק סגן כהני והיומר פיתחו לי החי נאמני, פיתחו לי שערי צדק זה השער לאדוני, צדיקים יבואו בו. צהרי ואויבי אמרו אל ניקנור הבער, הנה הכהן הגדול עומד בשער, והיומר יבוא וימלא וימלט רוח סועה מסער, ויד אל תשלחו בו. קם ועמד יוחנן לבני המשנה, ושאל לו ניקנור אם גם הוא מורד ושונא. אנא מתתיה אחרי דבריך לא אשנה. לאמור זה הדרך לחובו, רחש ניקנור אם כרצוני תעשה, אשלך דבר ואותך נעשה, כך חזיר ושחטהו על הבמה תעשה, ואש המזבח תוקד בו, שמע יוחנן והשיב ברשתו פרושה. ירא אני את היהודים פן הגיילים שישא, באומרם כל התועבות האלה עשה, מות יהומת דמיו בו. תגזר אומר להוציא כל דלתך פוסח, וחדר בחדר עמך יהיה זובח. השער הזה סגור יהיה לא ייפתח, ואיש לא יבוא בו. יוחנן בן מתתיה נשא לשמיים עיניו, ותיקן תפילתו לפני אל חי אדוניו. חזקיני פן ירפיני הרל הלז בחופניו, אולי יוכל נהקה בו. שלוש פסיעות פסע ויתקח ארבו עד החלל, וישליך אותו בעזרת הקודש חלל. נסה תחינה כי המקדש חולל, כי אדוני אלוהי ישראל בבוא. ריבת החנון לרוכב ברבות ביח שמו, כן תיתן כל העמים אשר באו עמו, וכן תכבד ידך על המלך ועל עמו, ועל הבוטחים בו. אז יצא ביום ההוא יוחנן בן מתתיה, ויהרוג בהם הרג רע ואין קץ אל הגבייה. כי בטח באל מלך הווה והיה, יתהלל כל הנשבע בו. לזאת מדי שנה בשנה, אזכיר מעבדיו, הדרוש chasidav, ki podei Adonai nefesh avadav, velo yeheshmu kol hachosim ba.